Probando. ¿Ja? Ok, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, ya. Ok, que ruede, que ruede. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ey. Para, para, para, para. Tres, dos, uno, let's go. Y wow. Haciendo las cosas frescas, papi, dime si no lo hice bien. Yo tengo flow, vamos, dime que no puedo para hacértelo a cabrón. sí, para hacerle como un bebé, sé que quieres que demuestre lo que tengo para ver si te conviene. Tengo lo que tú no tienes. Háblame de estilo, tengo poco filo, pero con las rimas poco a poco lo consigo. Sé poco atractivo. Sigo los consejos que me dio Cirilo Mi rompe su kilo, yo aquí solo digo que todo lo malo no me hace daño que sigo. Ahora tú me buscas, quieres ir conmigo, pero yo te odio así que no me voy contigo. Me dejas mensaje pensando que te voy a contestar. Yo tengo la foto que me tomé en tu celular. No llores, mamá. Esto apenas va a comenzar. Derramo la miel para después dedo, a la hora que yo quiero. Para hacerlo con la rubia que a veces me pide besos cuando la llevo a las nubes estando dentro de su cuerpo. Sigo aquí en el guero, a Dios le agradezco por la buena vida. Llevo un gran proceso, no estoy en tarima, pero tengo vibra de esa buena niña, la que me acaricia. Sigo la base, sin ningún pase, ya te demuestro que tengo clase, ya no doy chance, me voy de alcance, si quieres sexo, que la mi chante, para hacerlo solo, sabes que yo aquí sí calo, tengo ya los cornos, no confundas con el diablo, te ah. el cuello y poco a poco yo lo lamo, ah. son las 7 M, les copio el siguiente palo, ey, cantando me lo gané, eh. rimando ya lo probé, ah. vamos quiero el nivel 10, poco a poco lo hago bien, les como soné. Eh. rifar me lo prometí, con sonrisa lo hago así. Ya dime qué quieres de mí. Me dejas mensaje pensando que te va a contestar. Yo tengo la foto que me tomé en tu celular. No llores, mamá, esto apenas va a comenzar. Derramo la miel basura, mejor tira a tu hermana. Cuando quieras no me afecta. Ah. Dime qué es lo que tú piensas cuando aquí llego mi secta. De loco, sí, de repartidor, puro ganador. Si lo digo yo, es porque Simón, el mismo malón. Una más pa' mí y otra pa' todo el show. Hey, hey, hey. Esto es house baby. Kingston. Gracias, loco. Ja. yeah Hello, I am Kingston. Ciudad Valles. San Luis Potosí, baby. Ya te la sabes.